A potom, draga braćo, i dalje govorimo o tome kako da čovjek, kako da mu'min vjernik na ovom dunjaluku ostvari ledzete al-hajaa ili slast života, ili slast u ibadetu. Kako i na koji način da mu'min vjernik na ovom dunjaluku provede ovaj život na najljepši mogući način, da proživi lijepim životom, kako kaže gospodar Subhanahu wa ta'ala, te time objedini husnejein, dva dobra. Dva dobra, dobra dobro dunjaluka i dobro i dobro ahireta. Dobro dunjaluka i dobro i dobro ahireta. Pa tako biva sretan na ovom dunjavuku prije ahireta, a da ne govorimo o sreći koju će mu'min vjernik imati u džennetu gospodara subhanahu wa ta'ala, a koja se ne može, a koja se ne može opisati. Rekli smo, draga braćo, da je jedan od najvećih problema radi kojih čovjek ne osjeća slast u ibadetima gospodaru subhanahu wa ta'ala, taj što je njegovo srce ispunjeno drugim stvarima, što je obuzeto dunjalukom i njegovim problemima, što je zauzeto drugim stvarima mimo gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Svako mu'minsko srce, svako vjerniško srce, ono posjeduje u osnovi ljubav prema gospodaru subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojoj knjizi Ivlatatul Lahfan, وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة الله تعالى وطمأنينة بذكر بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره nema nijednog vjernika, a da u njegovom srcu ne postoji ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuma'nine, smirenost, kada se spominje Allah subhanahu wa ta'ala. I uživanje u spoznaji gospodara subhanahu wa ta'ala, sreća u tome i čežnja šeuk ila liqaihi i čežnja za susretom sa gospodarem subhanahu wa subhanahu wa ta'ala wa illam yahus bihi wa illam yuhis bihi pa makar mu'min vjernik to ne osjetio lištigali kalbihi bi gajbihi wa sirafihi ila ma huwa mešgulun bihi zbog čega zbog čega ne osjeti ovu stvar zbog toga što je njegovo srce okupirano drugim a ne gospodarom subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هو بحسب قوة الإيمان وضعفه. A jačina toga, jačina te čežnje za susretom sa gospodarom subhanahu wa ta'ala, jačina te sreće, te slasti u ibadetu subhan, Allahu subhanahu wa ta'ala, Ili pak s druge strane, slabost u tome, opadanje ovih stvari, zavisi od snage imana. Zavisi od snage imana mu'mina vjernika ili pak njegova opadanja. Njegova opadanja, jer kao što znate da akida ahme sunata od džemata jeste da se iman jezidu vajenfus, da se iman povećava i smanjuje, jezidu bil ta'ad, da se povećava činjenjem dobrih dijela, vajenfusu bil ma'asije, a da se smanjuje činjenjem loših dijela, nepokornošću gospodaru subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Ovo je dakle taj glavni razlog radi kojeg čovjek ne osjeti slast u ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala i zato rekli smo neophodno je da najprije očisti svoje, da očisti svoje srce, da očisti svoje srce. Sjećate se hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže onaj ko svoje brige svede na jednu brigu, brigu ahireta, Allah subhanahu wa ta'ala će mu objediniti njegov posao ili njegovu stvar. To jest dati mu hajra, dati mu uspjeha, olakšati ga, podpomognuti mu tako dalje. Ali pod uvjetom da sve svoje brige svede na brigu ahireta. Da mu prevashodna briga bude dakle briga, briga ahireta. Kako i na koji način, način steći zadovoljstvo gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. A s druge strane onaj kome njegova briga ne bude briga ahireta, već, već samo briga dunjavuka, Allah subhanahu wa ta'ala da, pa se rasprše njegove brige. Njegove brige budu mnogobrojne. I on čitavo vrijeme juri, dakle, čas jedna briga, čas druga briga, čas jedan problem, čas treći problem i čitavo svoje vrijeme on, dakle, živi tim životom kojeg smo spomenuli, bank, o kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je hajaten banka, da je tjeskoban, da je tjeskoban, tjeskoban život. Zatim, Nakon toga, druga stvar, draga braćo, koje moramo biti svjesni, a to je da, da bi ostvario ovaj ledbet u ibadetu, kada ovo govorimo o ovim stvarima, ledbet u ibadetu, pokornosti gospodaru subhanahu wa ta'ala, nemoj nakon toga misliti da će ova stvar odjednom doći. Evo sad nakon predavanja i sad odjednom počeo si da uživaš u namazu, odjednom počeo si da uživaš u Kur'anu i ostalim dobrim dijelima. Ne. Ve stvar zahtjeva šta? As sabra wal musabara zahtjeva od mu'mina vjernika da se bori. Da se bori, da osabura, da ustraje. O vjernici, isbiru osabiru. Strpite se. Postrpljujte, postišite na strpljivost i tako dalje. Dakle, zahtjeva od tebe da budeš ustrajan u ovoj, ustrano ovoj stvari. Da Onda, kada pokucaš na vrata gospodara subhanahu wa ta'ala i ne otvore ti se, da zatim nakon toga ne okrećeš leđa, već da ponoviš jedno, dva, tri, deset, sto puta, pa i više. Jer od selefa rahimahullahu ta'ala kaže mučio sam se 20 godina u kijamu. Mučio sam se. Da bi zatim nakon toga 20 godina uživao u njemu. Subhanallah. Dakle, 20 godina, kaže, mučio sam se u kijamu, da bi zatim nakon toga sljedećih 20 godina osjećao, dakle, lepet u pokornosti gospodaru subhanahu wa, gospodaru subhanahu wa ta'ala. Dakle, stvar od nas zahtjeva sabr. Stvar od nas zahtjeva sabr, a to je da čovjek ustraje u ovim stvarima, pa će nakon toga osjetiti slast u ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala. Ne očekuj, dakle, da ova stvar pada odjednom sa neba, da će ti odjednom doći ove stvari. Ne, ne, stvar od tebe, za stvari mnogo veća od toga. Dakle, zahtjeva od tebe el musabere, el musabere, ustrajnost u ovoj stvari. Zatim, nakon toga, sljedeća stvar, a koja je isto tako jako bitna, da budeš svjestan da je el amru bijedillahi dželjavani, da je stvar u rukama gospodara subhanahu wa ta'ala, da je stvar u rukama gospodara subhanahu wa ta'ala, a dogod je situacija takva, od ovo znači da trebaš pomoć od gospodara subhanahu wa ta'ala. Ovo znači da se trebaš obratiti gospodaru dželle ala. požaliti se gospodaru subhanahu wa ta'ala na hal svoga stanja, na hal svoga srca, pa da kažeš, ja rabbi inni ašku ilajke kasvete kalbi, gospodar moj, tebi se žalim na osoro svoga srca, leji li kalbi, gospodar moj, učini moje srce mehkim, blagim, džedi imani, obnovi moj iman, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sjećate se često spomenju ovaj hadis, da kaže da se ima linja kod čovjeka. Polako, polako gube se njegovi, njegovi tragovi, poput dakle, odjeće koja se nosi, ima dakle tragova i onda kada se puno nosi, bere se i tako dalje i tako dalje, gube se njeni, gube se njeni tragovi. Takav je slučaj i sa imanom. Pogledajte ovaj zemlje ovo vrijeme u kojem, u kojem živimo. Ne otvoriš dakle vrata svoje kuće da to odmah ne dočeka masije, dočeka nepokornost gospodaru subhanahu wa ta'ala od strane ljudi. Čak i ovom mjesecu, Mubarak mjesecu, pa opet nisi, nisi raha. Ljudi nisu kao nekada, dakle, ranije. Stanje opet koliko toliko bilo bolje ranije. A i vi sami znate, kada su se ljudi, čak i oni koji nisu postili, stidili, da se mrze pred postađima. Pa bi tako onaj koji ne posti krio se dakle u kući ili negdje dakle u nekom mjestu samo dakle da ga ne vide oni koji ne vide oni koji poste. Situacija je danas sasvim obratna. Situacija je danas sasvim sasvim obratna. Mujahadatu bil ma'siyah. Javno obznanjivanje grijeha. Nepostojanje uopšte nekre dakle, straha od gospodara subhanahu wa ta'ala. Nema straha od gospodara dželle vale. Da li se ranije dešavalo nekada da neko ukrade nešto iz džamije? Rijetko, ranije godina. Ranije, gula sam da kažem, desetak godina pa i više, možda se, da, da, gotovo da uopšte nisi mogao čuti da je neko ukrao nešto iz džamije. Zašto? Ljudi su koliko toliki, koliko toliko imali taj hejben ili taj strah od gospodara Subhanu. Ne, džamija, možda lopovi sve, ali kad je džamija, dane od toga, Allah, Allahova kuća, danas nema ni toga. Danas nema ni, nema ni toga, dosta često dakle čujemo o građama u međutima, o građama, o, o građama u džamijama, kasa dakle koje se drže, prati sa kupljene dobrovoljnih priloga u džamijama, u određenim džamija, u džamijama su obijene. Dakle, nestalo je hejbeta, nestalo je iz ljudi, iz prsa ljudi, straha prema gospodaru Subhanahu wa ta'ala. Do te mjere, ne samo da jedu i da piju, već čak kod određenog broja ljudi da čine teške grijehe i javno ispoljavaju mjesec u Ramazanu. Pa ćeš tako vidjeti i one koji javno i otvarno pije, piju alkohol u ovom obavek mjesecu. Oda haule vola kuvete illa billah. A istino rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam da ne dođe nijedno vrijeme, a da ono koje je poslije njega nije gore od prethodnog. Ne dođe nijedno vrijeme, a da ono koje je poslije njega nije gore od prethodnog, do gospodar subhanahu ta'ala ne odluči do, do pred kraja da sudnjeg dunjaluka, kada, do pred kraj sudnjeg dana, do pred kraj dunjaluka kada gospodar subhanahu ta'ala da, pa se na zemlji ponovo ustavi, uspostavi pravda i Allahom džele ala šarijat, pa će tada, dakle, zemlja dati svoje, svoje beričete, nebo će spustiti također svoje berit ćete i ljudi će živjeti u miru, rahatluku i sreći s sedmom, dakle, pokornosti gospodaru Subhana Nguotana. Cilj je bio da kažemo da na svakom koraku susreću te grijesi. Izađeš do meštida, ulica je puna, ulica je puna, puna grija. I zato srce ili iman koji se nalazi u srcu, neminovno da se linja, da opada, da se gube njegovi tragovi. I zato ako ti gospoda žene vlada ne da pa da se u tvojem srcu ne obnovi iman, onda će taj iman polako, polako padati. A samim opadanjem ibadeta gubit ćeš dakle i lefdet u ibadetu. Pa će ibadet i postati, ono što smo na nekoliko predavanja i predavanja govorili, rutinski ibadet. Obavljaš ibadet, ali ga obavljaš čisto dakle samo sa tijelom, bez prisutnosti, bez prisutnosti srca. Srce je u potpunosti odsutno, nije svjesno i nije dakle prisutno i onda dakle nakon toga nestaje vole i žele za ibadetima pa čovjek polako slabi i dok na kraju možda se desi da Allah sačuva i da u potpunosti ostavi Allahovu subhanahu wa ta'ala ostavi Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Zato imaš potrebe da se obratiš gospodaru subhanahu wa ta'ala. Pogledajte vjerovjesnike, Allah žele nam u svojoj knjizi na nekoliko mjesta govori o njihovom stanju, i ono što se desilo između njih i njihova naroda i njihov luđu, pribjegavanje ili traženje ut utočište kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Adam a.s. kaže Rabbena vadanna anfusana Gospodaru naš, ogriješili smo se o sebi. Ko ne traže da la, Allah se sredi, Allah se sredi na, sredi na njega. Stoga, ovo su dakle tri stvari, ove tri stvari koje smo spomenuli, spomenuli su jako bitne stvari ovo je hadis o kojem dakle, govorimo o lezzetu imana, o slasti u ibadetu gospodaru subhanahu wa ta'ala, tefrihul qalb, tathirul qalb, čišćenje srca, odakle toga da bude okupirano nečim drugim mimo ahireta, traženje pomoći od gospodara subhanahu wa ta'ala i zatim nakon toga ustrajnost, strpljivost, nakon toga dolazi, nakon toga dolazi rezultat, nakon toga dolazi ono što je došlo i ashabima radijallahu anhu, normalno, niko od nas ne može osjetiti ono što su osjetili ashabi u takvoj količini, jer se niko ne može približiti ashabima Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tabi'ini su činili količinski, možda više neki od njih, više ibadet od ashaba radijallahu anhu. Ali, dakle, nije suština u toj, dakle, količini ibadeta. Suština je u kakvoći ibadeta. Suština je u kakvoći ibadeta. Nije, dakle, suština u količini. Evo ovi ljudi koji klanjaju teravije po drugim dakle mešđinima, oni klanjaju više od nas. Oni klanjaju 20 rekiata. Ali da li je svrha u tom broju? Ne. Nije dakle svrha u tom, nije svrha u tom broju. Zašto? Zato što se namaz koji se obavlja u velikom broju, dakle džamija, takav namaz u stvari samo predstavlja, nažalost, neki vid gimnastičke, gimnastičke vježbe. I zato nakon toga nema, nema rezultata. Ne da je dakle rezultat cilje, dakle, kakvoća, Cilj je, cilj je kakvoća. Kako i na koji način si obavio ibadat gospodara subhanahu wa ta'ala. Dva rekiata, ali da, ta, da dva rekiata budu onako kako treba. Bolja su nego li sto i više dakle, rekiata u kojima nema skrušenosti, u kojima nema smiraja, u kojima nema dakle, svjesnosti i prisutnosti srca. Kada ostvarimo ove tri stvari, neko dolazi dio od onoga ili nešto od onoga što su osjetili ashabi radijallahu anhu. Sjećate se jednog od ashaba radijallahu anhu koji je bio na straži pa ga je primijetio mušnik i pogodio strijelom, pa je iščupao strijelu i nastavio dalje sa svojim namazom i nije dakle probudio svoga druga, tako dakle tri puta, pa je zatim nakon toga završio sa namazom te probudio svoga druga, druga shava radijela hanu, pa ovaj kaže zašto me nisi probudio kod prve strijele, pa kaže bio sam dakle u namazu i u suri i bilo mi je draže da se prekine moj dah, da se prekine moja duša, da nestane, da nestane duše, Da umrem drugim riječima, da se prekine moj da, nego li da prekinem suru u kojoj sam se, u kojoj sam se nalazio. Allahu akbar. Dakle, pored toga što je radnjen strijelom, što se nalazi u takvoj situaciji, on ne želi da prekine, da prekine, dakle, namaz, razlik od nas, dakle, neki najmanji, najmanja stvar, dakle, koja može dovesti do prekidanja, do prekidanja namaza i, dakle, nesvjesnosti i neskoncentrisanosti u namazu. Gospodara Đelja Vala molim da popravi naše stanje, da nam podari sabr, gospodara subhanahu wa ta'ala voli da nas pomogne, da mu zahvaljujemo, da ga veličamo i da ga obožavamo onako kako će on subhanahu wa ta'ala biti nama zadovoljan. Subhanak Allahumma bihamdika, šedu en la ilaha illa anta, astagfiruke wa atubu ilaike.